Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 12, 1049 Nahalal bilang ika isang daan limamput dalawang banal na papa si Pope Leo IX, kanyang pinamunuan ang simbahang katolika sa loob ng walong taon. Bilang pagpapakita ng kababaang loob walang sapin sa paa siyang pumasok sa loob ng simbahan ng Roma. Si Pope Leo din ang nagpatapon kay Emperador Michael Cirularius, ang responsable sa pagkakahati ng Greek Church at Latin Church. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio 多豆哦。